auscultu cae ripetu. Porzio septec quin. Sur nia balcono trovigas anteno, per ciu ni captas ec du satellitoin. Ni povas ricevi tre multain programoin. El tuta Europo, cae ancau Asio, Knabetto frequentas infanan varteion. Li estas quariara, cae tre petolema. La educistinoi en tiu varteio prisorgas infanoin dum pli ol hoc horoi. Vi povas imagi che ili besonas tre bonan humoron dum ili laboras. Infanoi ja foie ne bone condutas. Necessas ad monoi por ilin educi. Sed tiu laboro ia estas gioiga. Gi taugas tre bone por iunae virinoi. Sed nun, ancau viroi prisorgas infanoin. Precipe la knaboi bezonas la viroin. La vivo sencese presentas te fioin. Jen daura patalo por vivo qualito. Set havas ja senson al fronti de fioin la vive energio plu crescas per tio. Horlogio tic tacas, mi vidas pendolon. Montriloi sencesse movigas antauen. La tempo forfluas, sen halte, cae daure. Pendolo indicas la tempo passadon nur kelkain minutoin besonis rabistoi por steli juveloin el Franza museo. Cai ili escapis, polizo nun sercias, ministroi bedauras la grandan damagion. Mi plantu nun arboin, por savi climaton, ien grava necessa agado tut monde. La arboi inspiras carbon dioxidon. Reductas carbonon al carbo en grundo. Ni bone rilatas cun niai naibaroi. Precipe virinoi tre shatas babili la viroi ne tiel volonte parolas. Nur eble pri sporto, cae pri la laboro. Plen crescai infanoi forlassas la heimon. Unue nur parte, por studi ancorau. Nun ili revenas precipe vendrede, por havi plezuron cun siai amicoi. Cae ili cun portas malpura investagioin. La cara patrino prisorgas cition. La bona mangiajo en heimo ge patra compensas la mancoin dum tagoi passintai ni vere desiras successan studadon por niai plen crescai filinoi cae filoi. Por maestri la vivon tre baldau mem stare. Cun vivo partnero por havi infanoin. Ni plene condamnas agressan militon gi esta sen senza, mortigas la homoin. La ne pravigeblai bombadoi tui cesu. La homoi besonas nutrajon cae varmon. Set dextrai partioi subtenas agresson. Char ili ne shatas la democration sed ili preferas la autocration, cun forta gvidanto ce pinto de stato. Ni volas defendi la democration. Gi estas pli bona ol autocratio. Socioi shangigas pro novai eltrovoi. Ni devas adapti reguloin cae normoin. Cae ancau la lingvoi constante shangigas. Ni devas attenti pri nia culturo. Cultur inter shangio ja estas tre bona. Ni restu fidelae al niai valoroi.